Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. June 6, 1983 Itinalagang coadjutor Vicar Apostolic ng Palawan si Besa Francisco Santiago. Makalipas ang dalawang buwan, naordinahan siyang obispo. Lumipas naman ang apat na taon Tuluyan siyang hinirang na Vicar Apostolic ng Palawan. Ngunit taong 1995 nang gawin siyang obispo ng San Pablo. Umabot ng walong taon ang kanyang pamumuno sa Diocese ng San Pablo nang gawin siyang obispo ng Diocese ng Pasig magpasa hanggang ngayon. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.